Drog Chetrka, a Sadaharongien, Kotre Vaichkota. Je ne comprends rien. Je. Non, je suis. Euh... Essayez, mon amour. Je suis. Euh, euh, très. très. très Langsam Sprache. Je suis. Slowly and trying in a je, je suis euh, euh, euh, euh très grand abandonné, abattardi, la, la, la, abdiqué, abîmé, je suis, je suis euh, très, euh, euh, très grande. non, je, je, suis un, un, un, Je suis un. un, sentiment euh, très grand pour tout. Euh, pour moi. Non, non, pour tout. le, le je, je, euh, euh, je suis. je, suis. accaparé accélérer, ah, oui, euh, euh, pardon, euh, pardon. Je, je suis un, un, un, un, sentiment sentimentalité pour, pour tout. Très grand. la, la, la, la, la, non, je suis, je suis un, mon, mon, amour pour, pour toi est, est très grand. Euh, ah, la sentiment, euh, je, je suis... Euh, oh, Accroché. je